Šondej! Gde bra? Gde si bre maturi, šta ima novo bre? Ma ništa brate, šta ima a? kod tebe bre? Nisam a? te vidio sto godina brate što dobro izgledaš ono. A reci Sijaš, brate, bre. a? <laughs> Za ceo fazon, na nova čuka, a? Nego? A nove gilje, a? Ne. Nego? Da, otkusa se to brate? Ma brate, ono ne veruješ. šta ima novo? Ma ništa brate, dovatio sam se s nekim matorcima tu ono, brate, Ma ne, slušaj, ono... O, opet si krenuo sa indijaniš. Ma, istripovao si se, dobra je lova, ništa... Ma, dan sam mislio da si se smirio, brate, ti se opet glupio. Istripovao si se, brate, veruj mi, brate, ono... Ma, brate, slušaj, brate, ono, ne, ono... Nisam ti ni Kjeva ni Čale, ortak sam ti, neću da ti pričam, ono... Ma daj, brate. Pucam i, brate, ti ovde sad serem, ono, iskuliraj se. Brate, istripori, brate, ono, imaj obzira... Tripuješ, ako ne, ako ne zbog sebe, brate, onda Imaju obzira prema toj Kevi, brate, to ću ti ke, kažem. Ma cool je Keva, brate, svaki dan, brate, ona brate. dvoje moju Kevu plače preko telefona, žene osedela, brate. Šta god, brate, slušaj, brate, Uspori, sve je cool, istripovao se do jasam, brate, nema, pa dobro, nema. brate, okej. Okay. Šta god, okay, brate.